Claire the Nature Boy. Rick, what do you think about this new movement? Are you kidding me? Is that all you got to say to me? Yeah. To the 16-time world champion? Yeah. What do I think about the bad, bad, bad, bad, bad money? And hear the music because it's the new religion. I'm telling you, this right here is my kiss stealing. Wheeler dealer. Woo, woo, woo fine. I mean, just stealing, baby. Just fine. Son of a gun who's having a hard time, a hard time, a hard time holding all these diamonds down. Woo! Woo! Los seta no somos salseros. Ya usan soltero, dijo que te va la babera aguacero. Gusanos como tú, yo no lo tolero. Cabrón, tú eres chota, tú eres reportero. Yeah, yeah, yo no soy Don mal, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, eh, y en mi 4-0. Yeah, picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. picheo en otra vez. Yo siempre picheo, ah, chambea, ala. Cabrón, ya no te quedan balas, chambea, ala. Cabrón, ya no te quedan balas. Yo siempre picheo en otra vez. Yo siempre picheo en otra vez. Yo siempre picheo en otra vez. Yo siempre picheo. La gente ya sabe, por eso ni ronco. No me llevo con nadie, andamos flow call What? Saqué 1200 y me puso una Tú Tumbame el piquete de bronco. Me meto el presión a saber meterla. A tu mujer en cuatro voy a ponerla. Chingando y fumando un pato de la perla. Tu cara ya nadie va a reconocerla. No estén en la vía, cabrón, es moverla. Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla. Balas del almacén. Pero soy inmortal como Baby Rata y 50 Yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby, baby, baby, baby. Alex Killer. Alex Killer. Nosotros somos la nueva religión. Dice la Luyan. Mambo Kicks. Chambea. Cabrones no te quedan balas. Chambea. picheo otra vez. siempre picheo en otra vez. siempre picheo en otra vez. siempre picheo en otra vez.